Մայրբուհի իրավունքի ամբյոնի արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառումը փոխել է Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան 8-րդ դպրոցի ավանդույթը։ Մի քանի ուսուցիչ հանգստի էին անցել իրենց դասաժամը զիջելով ուսանողներին սահմանադրության օրեր դպրոցում։ Իրավունքի ամբյոնի վարիչ Տաթևիկ Գևորքյանն է մանրամասնում։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 10-ի նախօրեին Իրավունքի անդունը կազմակերպում է նման միջոցառումներ։ Երևի Ստեփանակերտ քաղաքի հիմնականում բոլոր դպրոցներում եղել ենք, այցելել ենք եւ մեր ուսանողները փորձել են ներկայացնել համանadrության կարեւորությունը, դերակատարությունը, որպես իրավական պետության, որպես ժողովրդավարության Միջոցառման հիմնական մասնակիցները իրավագիտության բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողներն են։ Նրանք ավարտելով սահմանադրական իրավունք առարկայի կրթական ծրագիրը, տիրապետում են սահմանադրության հիմնական ու աշակերտներին ավելի հետաքրքիր դրույթներին։ Քննարկում դասախոսության կարևորության մասին Տաթև Գևորքյանն է պատմում։ Կարևորությունը միջոցառման հիմնականում կայանում է նրանում, որ մենք ընդունելով սահմանադրությունը, ձգտելով դառնալ պետություն իր բոլոր ատրիբուտներով, կառավարման համակարգով եւ այլն, մենք կարևորում ենք հենց աշակերտների դերը, որովհետեւ հիմնականում մեր իրավագիտակից հասարակության հիմնական գլխավոր բաղադրատարը հենց աշակերտներն են հանդիսանում։ Դրա համար կարևորում ենք վաղ հասակից նրանց իրավագիտակցական մակարդակի, հատկանիշների ձևավորմանը, պատկերացումը ընդհանրապես Իրավագիտություն բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Կարեն Բալայանի խոսքով աշակերտների հետ հաղորդակցվել են հնարավորինս մատչելի լեզվով, քանի որ աշակերտները իրավագիտական եզրույթներին չեն տիրապետում։ Ինչ են հասցրել սովորեցնել կամ հիշեցնել աշակերտներին 45 րոպեում։ Ներկայացրեցինք պետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող պետական խորհրդանիշները, օրներք զինանշանը դրոշը, որի հանդեպ մեծ հետաքրություն ցուցաբերեցին, նույնիսկ հետաքրություն ցուցաբերեցին, թե ինչու Եռագույն, թե ինչու Արցախի դրոշի վրա սանդղակաձև նշանը պատկերված, նրանց մեծ հետաքրություն ցուցաբերեցին զինված ուժերի եւ անվտանգության մասին օրենքի, նաեւ հետաքրություն ցուցաբերեցին ընտանիքի պաշտպանության համար 9-րդ դասարանի աշակերտ Աննա Գրիգորյանի համար ավելի հետաքրքիր էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթի վերաբերյալ դասախոսությունը, բայց նրա կարծիքով սահմանադրությանը տիրապետելը անհրաժեշտ է բոլորին նախ սեփական իրավունքներն ու պարտականությունները ճանաչելու, հետո նաև կիրառելու համար։ Սահմանադրությունը շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր թեմա է։ Կարևոր է նրանով, որ պետք է ամեն անձ կարողանա իրեն պաշտպանել, իմանալով օրենքները ըստ սահմանադրության։ Քննարկում դասախոսությունները տեղի են ունեցել ավագ դասարանի աշակերտների համար։ Տաթևիկ Գևորքյանի խոսքով այս տարի ամբիոնը նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել նաև Մարտակերտի շրջանի մի շարք համայնքներում։ Զրուցակիցս նշում է, երկրորդ կուրսի ուսանող էր, երբ իր առաջարկությամբ սկսեցին այցելել դպրոցներ, իսկ այսօր արդեն իր գլխավորությամբ է կատարվում եւ շարունակական բնույթ է կրում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։